Tom, ɔbronsam no ankasa koraa na ɔyɛ soro abɔfo wɔ soro no, wote si Ghana hanom a me mɛ challenge no, Kwaku Bonsam, mepɛ sɛ meka ma ate aseɛ sɛ wonnim nyansa, na asɔfoɔ bi na agyimi na wɔn baa wo hɔ, w'anim te sɛ aboɔ anim, wɔpaa me yɛnhyia, wobɛbɔ me Owusu-Bempah din, wobɛbɔ me me Owusu-Bempah din, ma hɛ, wo anɔpa yi me mmɔɔ wo din. Mennyina baabia koraa nka sɛ ntia wo da. Wode w'asɛm reba me so. Me deɛ menyɛ asɔfoɔ no a wɔn agyi me na wɔn nni nyansa na wɔn baa wo nkyɛn no o. Wodi agorɔ Kwaku bonsam. Me, mɛtu w'akɔm no aba baabi a w'akɔm wɔ abɛsesa ato agu baabi. W'abɔ da mu mu adeɛ. Mfie sɛn na wowɔ? W'ani nsɔ adeɛ wahu. Adɛn nti na woyɛ gyimifoɔ a obiara ntumi nka w'asɛm na nenam Ghana yɛ nkwaseadeɛ. Me deɛ wode w'asɛm ba me so a meka nokorɛ akyerɛ wo. Yɛ hwɛ yɛnyi police sɛm firi mu yɛnyi sogyafo sɛm mfiri mu yɛnyi court asɛm no ɛfiri wodi agorɔ a kwaku bonsam mɛbɔ mpaeɛ aku because wonni tumi wo nɔɔpa a meyɛ nhyia mɛworɔ w'akɔmfotade no afiri ho bɔdam ni te sɛ wo na woba abɛbɔ me wɔ suguampa din womfɛre me wommu me haa sɛ wowɔ obi te sɛ me wɔ wo abusua mu anka wompɛ mekyere nkɔma nyame mma me nwosra no agyina hefa sɛ ɔsɔre a so wowɔ tumi wo kwaku bonsam wowɔ tumi Awurade, wo Kwaku Bonsam. Hwɛ Kwaku Bonsam yi, wopa akyerɛ w'abosom ma Ahwaa Kofi ne ho Ahwaafoɔ nyinaa na mo ne obiara mmra. Kwaku Bonsam, wo, wo yɛ a ne n'agya too mu a wahye. Ɛmfisɛ wo ne Owusu Bɛmpa na ado asɛmpa no so. Ɛnyɛ woa na wokɔtena radio station bi se Owusu Bɛmpa deɛ wode obuo ma no na ɔno deɛ deɛ wonnkasa nntia no da. Te sɛ makasa nti wo nso woba abɛkasa bi. Eh, tie asem a meka no. Ɔsɔfo se, eem, Otumfoɔ, ɔkaa se wɔbewu no, sɛ ɔkaa se wɔbewu no. Ɔn sɛ asem deɛ, sɛ waka no ɛ, sɛ bia ɛ, Kwaku Bonsam, na Kwaku Bonsam abusuafoɔ baa hɔ a, ɛwɔ sɛ you have to bring the ɛ, sɛ oh, me koraa mekaa sɛ Kwaku Bonsam bewu no, enti na yɛse internet ɛwɔ hɔ, video ɛne nnɛ TV wɔ hɔ no. Ɛte sɛ eh, President ɛkɔɔ TV do so a, asɔredɛm a ɔde, ayi Pleasant Mills kɔ TV do hwɛ asɔɔdan mu, obiara nhui. Oh, ebia me koraa mehyɛɛ nkɔm sɛ ɛyɛ wei bi wu no. Ɛyɛ ampa, wɔn abusuafoɔ aba me hɔ ama me koraa meyɛ dɛn, yɛabɔ mpaeɛ atwa saa nneɛma no mu. So ate aseɛ? Na obiara nhu sɛ, ɔwosu bɛmpa koraa kaa sɛ sei no, na me, Kwaku Bisah, mahu sɛ Ɛwɔ Central Gospel, Rev. Ɛɛ Ɔben Daako na ɛinvitee me. Kumasi mmɛ nyinaa baa program no bi.